PERISTERA DIPSOSA PERISTERA DIPSEI SUNECHOMENE HOS ETHEAZATO ENTINI PINAQI KRATERA HUDATOS GEGRAMMENON HUPELABEN ALETHINON EINAI DIOPER POLOE ROISDOE EN ENCHEISA ELATHEN HEAUTEN TOE PINAQI ENTINAXASA SUNEBE DE AUTAE ton pteron per istraus centon, epites ges catapesusan, hupotinos ton parathuconton sulle pthenai. Hutos enioi ton anthropon, dias fodras epithumias, aproskeptos tois pragmasi epicheiruntes, lanzanus in heautus eis olethron eisientes.